Baiona ama eskolan, Jules Ferri eskola edo zezen plazako eskolan ikastetxe publikoan itzulia egindu hau zapezak bere asuanta eta autetxeekin aste arteuntan. Elburua, diren behitze lanak ikustea eta prentsari bere helburuak ezagutaraztea. Hala ere zezen plazako eskolan, banderola bat jarrizuten gurasoek, sardinak bezala tinkatuak zirela salatzeko, erriko etxearen aldetik postu idekitzeak Christine Martin Il y aura une confirmation demain après la commission, mais c'est vrai que sur l'école Brana maternelle, on devrait avoir une ouverture puisqu'on est passé à 110 élèves. Et puis nous espérons une ouverture sur le Petit Bayonne, plus ici à l'école des arènes au niveau du bilinguisme. Donc je crois que c'est une très jolie rentrée à Bayonne. Bestalde, bederatzi eskola pribatu badira baionan ikastola eta ezkuntza katolikoarekin. Horotara, mila seion talarrogei aur pribatuan dira baionan. On a fait une visite là, on est très content parce que notre plan pluriannuel d'investissement prend vraiment forme. De gros gros travaux ont été faits dans les écoles. On va continuer bien sûr, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des directeurs euh, heureux, des enseignants heureux qui peuvent travailler dans de bonnes conditions. Berrikuntzetan txartze untan, argiztit brian eskolan, plus de metr que dekol neugia plantan emaiteko aukera hukandute. Sur l'école Aristide Briand, on bénéficie en effet du système plus de maîtres que d'école cette année, qui a été réservé normalement c'est au réseau d'éducation, c'est en, en, R+. On n'est pas en R+, à Bayonne, mais ça a été maintenu quand même parce qu'il y avait un effectif très important. Donc c'est vrai que l'école Aristide Briand est ravie parce que du coup ils ont pu dédoubler le CP. Jakin ere euskararen aldetik zezen plazako eskolan lehen aldiko elebidun klase baten mentura dutela sartze ils hogeita zazpi aurrek segituko luketena.